Միշտ ներկա հաղորդաշարի հերթական թողարկման հերոսը նույնպես 44-օրյա պատերազմի մասնակից էր, ով ընդամենը 22 տարեկանում միացավ հայրենիքի համար նահատակվածների անմահների գնդին։ Այսօր պատմելու ենք Բերթաշենցի Նաիրի Արայիկի Աբրահամյանի մասին։ Նաիրին ծնվել է 1998 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Մարտունու շրջանի Բերթաշեն գյուղում։ Սովորել եւ ավարտել է գյուղի Մոնթե Մելքոնյանի անվան միջնակարգ դպրոցը։ Դպրոցն ավարտելուց 6 ամիս անց զորակոչվել է պաշտպանության բանակ։ Ժամկետային ծառայությունն ավարտելուց հետո անցել է պայմանագրային ծառայության Սկզբում որպես շարքային, ապա կրծեր սերժանտ կոչմամբ ստանձնել պաշտպանական շրջանի հրաձգային գումարտակի հրաձգային վաշտի կրակային աջակցման դասակի ականանետի հաշվարկի հրամանատարի պաշտոնը։ Իր ապրած 22 տարիների ընթացքում հասցրել է հասկանալ ապրել բառի խորությունը։ Մայրը Անահիտ Աբ รา համյանը մեծ կսկիծով է խոսում ворթու մասին։ Ворթին կենսուրախ էր, ժպտերես, մարդամոտ ու կարեկցող։ Նայրի շատ ուրախ, երջանիկ հնկություն ունեցել։ Ինքը իր տեսակով շատ չարաճճի, կենսուրախ երեխա էր։ Սիրված էր բոլորի կողմից, դեռ մանկուց ինքը տարբերվում էր իր տեսակով։ Թե հարևանները, թե բարեկամներ բոլորն ասում են, գիտես, նայրին իր տեսքով գեղեցկությամբ այդքան էլ չի փայլում, բայց այնքան ուրիշ է իր տեսակը, որ բոլորը սիրում էին, բոլորը սիրում էին իրեն, առանձնացնում էին նա իրեն։ Երջանիկ էինք։ Ու պատկերացրեք հայրենասիրություններել դեռ մանկուց իրա մեջ։ Այն ժամանակ էլ արդեն ես գիտեի, որ ինքը գուցե եւ մեր դաստիարակությունը չէ, ուղղակի իր բնավորությունն է դա, իր մեջ է դա, ինքը իր հայրենասիրությունը, ինքը ճաշտում է իր հայրենիքը, որն էլ ապացուցեց իր կյանքի գնով, անգամ ես չխնայելով։ Պատերազմի օրերին ամեն օր լինում էր օրը 2-3 անգամ կամ ես էի զանգում, կամ ինքն էր զանգում ու իր բառերն սաղ լավա, սաղ չոտկիա, արխային մնացեք, սաղ լավամա։ Իր զանգով բոլորն էին հանգիստ։ Հարևաններն ասում էին, այրին որ զանգումը, կարծես թե պատերազմ չի, կարծես թե կռիվ չի։ Նենց է խոսում, մենք էլ ենք ստեղ հանգիստ։ Ոնց որ ասում սա նորմալ է, ինքը մի ուրիշ ձև է նվիրված։ Ես գիտեի ինքը աշխարհում ինձ ամենից շատն է սիրում, բայց բարձվեց, որ հայրենիքը առաջնահերթ էր։ Գուցե

Նաիրեի մասին հիշողություններն անթիվ են։ Քրոջ ու եղբոր միջև կապն ամուր էր, անկեղծ ու ջերմ։ Նաիրին հանդուգն էր, ահավոր հանդուգը։ Դպրոցում ինչ կռիվ լինում էր, ես միանգամից հասկանում էի, որ կազմակերպիչն ինքնա դասերից փախնելա ինքնա։ Միշտ թևուտի կունք էր ինձ։ Դասընկերուս ծնդին էին հravirված ուշեր արդեն։ 10-ը թե 11-ը դուրս են գալիս դարպասներից դասարանում, որ տուն են գնալու, տեսեմ դարպասների մոտ կանգնածը։ Լուր բուզ-բուզ կանգնել էր այնտեղ, մինչև կվերջացնեմ կգար իմ հետ։ Ոչ մի բան չէր արգելում, բայց որտեղ էլ գնում էի, ինչ էլ անում էի, միշտ իմ հետ էր։ Միշտ խորհուրդներ էր տալիս, լավ ու վատ մարդկանց փորձում էր ինձ ճանաչեցնել, հասկացնել ով ով է։ Ապրիլյանը երբ սկսվեց, իրենց դասարանի աղջիկները լացում էին այդ իրարանցում երբ արդեն դպրոցում սկսեց ու երրորդ հարկում մենք էինք երկրորդ հարկում իրենք դպրոցի մենք էլ տեսնում եմ նայրի են որսացող հայացքը աստիճաններով բարձրանում միջանցքներով ինձ ափնտրում վերջապես գտավ ասում ալսի դու նայրի քույրն ես դու չփորձես լացել հիմա քեզ կվերցնեմ ու կտանեմ տուն հետո տարավ ինձ տուն իմ հետ եկա ու ինքը իջավ գյուղ արդեն տուն բարձրանալիս մի մեքենաներով գյուղացիները գնում էին ու իրենց դասարանցիները եւս տղաները նույնիսկ Իսկ ինքը իր տեղը կորցրել էր այդ ժամանակ Նարեկն էլ Ջաբրայիլում էր ծառայում։ Միշտ ասում էր՝ «Բա ես ինչ անեմ, Նարեկն դեղ է, ինչ որ ձև պաշտպանում է հայրենիքը, բա ես ինչ անեմ» ու իր տեղը չէր գտնում, տուն չէր տեսնում։ Դա այս անգամ էլ ինքն էլ արդեն դիրքերում էր։ Վերջին անգամ իր հետ ծնունդին եմ խոսացել, հաճախ չէի զանգում, իբրև թե պահում էի բոլոր կանոնները, որ տեղեկատվությունը չտարածվի Մամայից է ինֆորմացիա իմանում սեպտեմբերի 30-ին 12-ին գիշերը, որ զանգեցի, ասում է ամեն ինչ լավ է, սալյուտն էլ ապահովում է ճշնամին։ Նա իրին այդպիսի մի երազանք չուներ։ Հիմնականում բոլոր երազանքները հայրենիքի հետ էին կապված, այսինքն այն ինչ միայն իրենով հնարավոր չէր լինի, բայց մնացած այն ինչ երազանք կարելի էր համարել, նրա համար դա երազանք չէր, ցանկություն էր ու նպատակ, այսինքն նա ինչ ուզում էր, ամեն ինչ անում էր, որ հասներ դրան։ Ասում էր ամուսնացի ես քո հարսանիքին անակնկալ նվեր ունեմ։ Մինչև այսօր էլ ես չիմացա ինչ անակնկալ էր նա պատրաստել իմ համար, բայց հոգու խորքում արդեն ինչ որ ձև գիտակցում էի։ Միշտ ուրբաթ օրը ես Ստեփանակերտից էի գյուղ վերադառնում ինքներ դիրքերից, ուրբաթը մեր տուն դարձի օրներ, գիրք էի բերում միշտ, որ հաջորդ դիրքեր բարձրանալուց տանիմ ու տանում էր դիրքեր բարձրանալուց, իջնելուց արդեն միասին քննարկում էինք ու հարցեր էր տալիս ինձ, ասում էր տեսնեմ ո՞նց ես անցալել ես մասը, դու ո՞նց ես մտածում ես մեկը, ո՞նց ես հասկացել եմ նույննա թե չէ։ Մի անգամ Ընկերուհիս շողեր ինձ Ալյասկայի որոնումներում գիրքը նվիրեց, տվել էին այրին, դեռ ես չէի կարդացել։ Դիրքերից զանգումը ասում է՝ դու կարդացել ես այս գիրքը, ասում եմ՝ չեմ, ուրեմն չես էլ կարդալու։ Ով ա նվիրել քեզ, ասում եմ՝ շողրամակ, շողարներ չի կարդալու։ Ասում եմ՝ ինչի՞ որ այս ձեր գիրքը չի, դուք երեխեք եք, լավ գիրքա, բայց չպիտի կարդաք տենց մինչև այսօր էլ Էջանիշը, որ կպցրել էր այդ գրքի էջից, մնում է տենց, ու ես չեմ կարդացել այդ գիրքը, որովհետև նա իրեն է տենց է ուզել։ Մենք երեքով շատ կազմակերպված էինք։ Մեր ծնողները երբ տնից դուրս էին գալիս, հաճախ էինք կազմակերպում մեր համար երեկոներ ու հիմնականում թխվածք էինք թխումնայրի ու նարեկի հետ ու միշտ անհաջող էր ստացվում։ Չգիտեմ ինչից էր կախված, երևի իմ մատախարներ դրա համար։ Միշտ անհաջող էր ստացվում։ Վերջում այնպես էինք հավաքում, որ աննկատելի լինի ու մեր ծնողները ընդունում էին դա մեր վրա չէին ջղայնանում։ Մեր բուֆետի փողը, որ տալիս էին մեզ դպրոցում սնվելու համար, միշտ հավաքում էինք ու մեկին մի նվեր էինք անում։ Ես հիշում եմ այս պահին, որ հիշեցի, մամայի ականջողներն էին, արծաթից ականջողներ էինք արել իր ծննդին։ Դպրոցում Նա իրեն աչքի էր ընկնում ակտիվությամբ ու ուսուցիչների համար ակնհայտ էին նրա կազմակերպական ունակությունները։ Պատմում է Բերթաշենի դպրոցի քիմիայի եւ կենսաբանության ուսուցչուհի Անուշ Ավանեսյանը։ Ամեն անգամ, երբ մտնում եմ կենսաբանության կաբինետ, ես նայում եմ պաստարին, որտեղ Նաիրիի նկարն է։ Զենքը ձերքին, խոսուն աչքերով, ժպիտը դեմքին, կարծես ասում է. «Ես նորից նույնը կանեի» եթե նույնիսկ հնարավոր լիներ ժամանակը հետ տալ։ Իսկ շեղատարերով գրված Ինձ բացակա չդնեք, կարծես նրա խոսուն աչքերն են ասում։ Նայրին կյանքով լծված պատանի էր։ Նրան հիշում եմ այսօրվա պես, ինչպիսի կեցվածք ուներ, որտեղ էր նստում, մարդկային ինչ արժեքներ ուներ։ Նայրին խելացի էր, զուսպ, ազնիվ, Նա ընկերասեր էր, մեծերի նկատմամբ հարգանքով, նայիրին հայրենասեր էր։ Սիրել հայրենիքը նշանակում է ամեն ինչ անել նվիրումով, եւ այդ նվիրումով էլ հերոսացավ նայիրին։ Նա հավերժացավ հերոսի մահով, եւ ապրողների սպարտքն է հիշել արժևորել սերունդներին դաստիարակել նրանց օրինակով Նա իրեն ընկերասեր էր, ուներ մեծ շրջապատ եւ հեշտությամբ էր մտերմանում բոլորի հետ։ Ուներ նվիրական ու բարի երազանքներ։ Ընկերները բարձր են գնահատում Նաիրիի մարդկային հատկանիշները։ Իսկ հիմա ափսոսանքով ու ցավով վերհիշում նրա հետ անցկացրած ամեն րոպեն։ Մտերիմ ընկերներից Գրիգորի Սողոմոնյանը Նաիրիի մասին խոսում է պատկառանքով ու կարոտով։ Իմ եւ Նաիրի ընկերությունը սկսվել է դեռ մանկուց։ Ես շատ հպարտ եմ եւ ուրախ, որ կյանքը հնարավորություն ա տվել ճանաչել Նաիրին եւ կարողացել եմ ընկերություն անել նրա հետ։ Նաիրի մասին կարելի է խոսել անվերջ։ Նաիրին շատ աշխույժ, բուրն էներգիայով լի երիտասարդ էր։ Սիրում էր լինել միշտ ուշադրության կենտրոնում Նա աչքի էր ընկնում իր սուր հումորներով, իր հպարտ քայլվածքով, իր ճկուն մտքով եւ կարողանում էր դուրս գալ ցանկացած անելանելի թվացող իրավիճակից։ Նա իրեն սիրված եւ հարգված երիտասարդ էր թե գյուղի հասարակության կողմից, թե գյուղից դուրս։ Իսկ ընկերությունը նրա համար վեհ գաղափար էր։ Նա հանուն ընկերության պատրաստ էր ցանկացած քայլի եւ երբեք մենակ չէր թողն իր նեղության մեջ գտնվող ընկերոջը։ Նա իրին եւ իր հետ կապված բոլոր դերվակները վառ կմնան մեր իշխողություններում։ Նա իրեն շատ էր սիրում Արցախը, հատկապես մեր գյուղը Բերթաշենը, եւ երբեք չէր պատկերացնում ապրել Արցախից հեռու։ Նաիրի մոտ հայրենասիրություն ես դեռ նկատել եմ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Այդ ժամանակ Նաիրին սովորում էր 12-րդ դասարանում։ Չնայած տարիքին Նաիրին փորձում էր անել ամեն ինչ, որպեսզի ինչ որ ձևի մասնակցություն ունենա այդ պատերազմին։ Նա իրեն շատ էր սիրում զինվորական ծառայությունը։ Այո, զինվորական ծառայությունը իր համար ապրելակերպ էր, քանի որ նա իրեն էր առաջնորդվում այն սկզբունքով, որ հայրենիքը սկսվում է սահմանից, եւ ամուր պետություն ունենալու համար պետք է ունենալ հզոր բանակ։ Նրա բոլոր ծառայակից ընկերներն էլ պատմում են, որ նա իրեն շատ լավ էր տերապետում մասնագիտական հմտություններին։ Եվ արդեն 44 օրյա պատերազմի ժամանակ նա իրեն իր կյանքի գնովապատուցեց, որ հայրենիքը վեր է ամեն ինչից։ Ինչպես ասել է Գարեգի Նժդեհը, հայրենիք մի սպասեք օտարից եւ ճակատագրից, եթե դա ձեր արյունով պաշտպանելու չափ հայրենասեր չեք։ Նա իրեն էլ ընտրեց այդ ճանապարհը։ Փառք նա իրին եւ մեր բոլոր զողած դերքին։ Երկու 2020 թվականի պատերազմն անդառնալի հետևանքներ ունեցավ մեր ժողովրդի համար։ Ցավալի պարտությանը զուգահեռ հազարավոր ընտանիքներ կորցրին հարազատներին։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ի գիշերը Մարտունու ուղությամբ հերթական մարտական առաջադրանքի ժամանակ նա իրեն զոհվեց դիպուկահարի կրակոցից։ Զոհվեց հանուն ապրողներիս, զոհվեց հանուն Արցախի լինելիության ու անկախության

Արսեն Հայրապետյան։ Մինչ նոր հանդիպում